И верувам дека ќе не биде пријатно и овде во наредниот половина час ќе има веројатно доволно трпение да да останеме и да ја послушаме Божјата реч, а токму ќе зборуваме за трпението. Значи стигнавме некако до оној заклучен стих од троангелската порака, зато отвараме во Откровение 14 глава. или, односно, пред да го прочитаме тој стик, најнапред во 15-та глава од Корвение. 15-та глава од Корвение, 2 и 3. Стихови 2 и 3. Што не велат овие стихови? Вели, и видов нешто како стаклено море измешано со оган. Минатиот пат нешто спомнавме кога, и зошто е како измешано со оган, затоа што веднаш тука е престолот Божија, а Бог е тој вечен оган. И оние кои го победија, дзверот и неговиот лик и бројот на неговото име, стоеа на стакленото море и имаа Божи китари. И ја пееа песната на Мојсија, Божиот слуга и песната на јагнето велејки, големи се и прекрасни Твоите дела, Господи Боже Седржителу. Праведни и вистински се Твоите патишта, цару на народите. Гледаме овде една група која што стои на ова стаклено море, група на спасени, кој што вели го победиат зверот и неговиот лик и бројот на неговото име. Како победија? Се разбира со Божја помош, меѓутоа оваа група на луѓе имаат една посебна карактеристика и тоа посебна карактеристика за ова последно време – А тоа е она што ни го кажува стихот во 14 глава од Откровение 12 стих. Како почнува стихот? Тука е трпението на светите или на светиите. Оваа група на луѓе биле трпеливи. За какво трпение станува збор? Знаете, не е ова само за долго трпеливост или она трпение, како што знаеме, да кажем, како еден плод на, на духот, току трпение во едни посебни услови, во услови кога Божиот избраниот народ ќе биде прогонет под влијање на овие сили, на зверот, на иконата на зверот. Едно активно трпение, трпение во смисла да се издржи во едни тешки услови, да се биде цврст, да се биде постојан, да се биде истраен во една посебна криза. Еве да отвориме Откровение 13 глава, значи малку наназад, во предходната глава, од 13 глава, да видиме во кој контекст на две места се спомнува ова, трпение на светите, или на светиите. Откровение 13 глава, 10-11 стих. Или еве, јас би читај од седмиот стих, иако и подосно малку ќе спомнеме некои дел од овие стихови. И му се даде да завојува против светите ноќи, значи, значи ова е првиот звер, опис на првиот звер. Му се даде да завојува против светите и да ги победи и да му се даде власт над секој племе и народ и јазик и народност и ќе му се поклонат сите кои живеат на земјата, чии имиња не се запишани во книгата на животот на јагнето, законно од создавањето на светот. Кој има умо нека чуе Кој води во робство и самиот ќе биде одведен во робство, кој убива со меч и самиот треба да загине од меч и сега во контекстот на сите овие настани кои што нам не се добро познати, се настани од последното време, се вели тука е трпението и верата на светиите. На светите. И потоа во 11 стих доаѓа описот за вториот звер. Исто и Откровение 14, 12 е во тој контекст. Знаеме дека, испомнав, 12 стик е заклучок на третата ангелска вест или севкупно на троангелската вест, откако најнапред е дадено она предупредување дека оне кој што ќе му се поклони на зверот, ќе добие жик на зверот, и врзне го ќе биде изгледан Божиот гнев, и во контекст на тоа се вели и тука е трпението на светијите. На светите. Значи, факт е дека ова е едно посебно трпение, кое што ќе го одликува Божиот народ на остатокот на, значи, на црква на последокот, кога ќе биде време тешко, време на неволи, како што никогаш не е било, како што се вели во Данило 12 глава. И сега, кои се тие свети? На кого се однесува? Еве, најнапред во Данило да отвориме, седма глава. Книгата на пророк Даниел, или Данило, како го викаме обично, 7.21. И гледав како овој рок, повторно, станувајќи збор за папството, за првиот звер, војува против светите, та ги надвладуваше. Тоа е еден стих. Откровение 13.7, предходно го прочитавме, но да се подсетиме, 13.7. И му се даде за да завојува, повторно првиот звер, против светите и да ги победи. Откровение 17.6, каде што станува збор за она блудница, паднатиот Вавилон, Значи, Откровение 17.6. И ја видов жената како се опива со крвта на светите. И со крвта на Исусовите сведоци. Значи, повторно, ова е во контекст на последните настани и на оние тешки времења. И сега, ако отвориме во Откровение 12.17, оно е познат стих, каде што стои запишано змеот се разневи на жената и отиде да војува против другите од незиното семе, против оние кои што ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво, паралелно со овие други стихови ќе сватиме дека всушност светите се црквата, жената, всушност црквата, црквата на последокот. Тој е всушност Божиот народ на последокот. Како што тие се гонети, како што тие се во неволја, така е овде Откровение 12 ни кажува, и не само овој стих, на повеќе места знаеме дека змеот војал против Божјата црква на крајот. Значи, тоа се Божиот народ, Божјата црква на последокот, кои што се одликуваат со една посебна карактеристика, трпение. Да се истрпа самиот Исус, вели во Матеј кој ќе претрпи до крај, кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. Исус запишал една парабола во врска со ова време, со последното време, па да видиме што можеме да се поучиме од оваа парабола која што е запишена во Лука 18 глава. Нам многу добро позната. Но да се подсетиме. Тука се и оние зборови кај што Исус вели кога ќе дојде синот човечки на земја, дали ќе најде вера. И забележавме дори од Откровение 13 глава, ако забележавте, трпението е поврзано со верата. Ви не можете да... Тоа е трпение кога чекате на Господа, кога имате навидум некое бавење, забавување, меѓутоа чекате, а не можете да чекате на Господа ако немате вера. Значи, тоа е едно со друго поврзано. Да ја прочитаме ова парабола, овде носи наслов упорноста успела. И им кажа парабола како треба секојаш да се молат и да не се обескрабруваат. 18.1. Значи, од почетокот до 8 стих некаде трае е опфатена ова парабола. Во книгата Христови параболи се вели дека Христос зборува за времето што му предходи на неговото второ дојање. Во контекст, ако читаме во предходната 17 глава на Лука, Што ни кажува тоа? Кажува дека последното време, пред второто Христово дајање, ќе биде како Ноево време. Ќе биде страшно време, вакво, такво. Значи, едноставно, самиот контекст го земете, ќе видите дека параболата е кажана во контекст на последното време. Еве сега да видиме што можеме да научиме за трпението, за упорноста, за издржливоста во едни такви времења кога Божјата црква ќе биде оставена сама на себе, односно без никаква земска поддршка, ништо, ништо, ништо како една вдовица, како што всушности а, стои овде и преку оваа парабола е прикажано всушност. Им кажа парабола како треба секојаш да се молат и да не се обесхрабруваат. Видите, овде можеме реално да кажеме дека некако луѓе во времето во кое што живееме, а кое што време е благодетно, сите бенеме, никој од нас нити трпи за леп, нити пак, не знам, умрел некој од глад во наша Македонија иако е нели, тешко, економска криза и сето тоа. Меѓутоа, можеме искрено да признаеме и да кажеме дека често пати знаеме да се обескрапли. И тоа е параболата вака почнува. Значи, Исус сака да ги подготви своите ученици и самите нас денеска дека никогаш не треба да се обескрбуваме и секојаш треба да бидеме во контакт со небото, секојаш треба да се молиме. И рече, Во еден град беше некој судија кој не се боеше од Бога, че овој некој безбожник. И не се грижеше за луѓето, че значи, не праведен судија, судија кој што Ја не знам како стана судија, ама <laughs> корумпиран судија, да. Како што денес ги има ја не <laughs> Значи, во еден град беше некој судија кој не се боеше од Бога и не се гриши за луѓето, а во истиот град имаше една вдовица. Ако читаме во Христови правило, ќе видиме дека оваа вдовица имала голем проблем. И бил одземен имотот, немала никаква подршка, мажот е починат, таа вдовица, нема син, нема керка, нема никаква подршка. Нема од кого да побара помош, неправено ни е одземен имотот. Како сега да го реши проблемот. И што прави оваа вдовица? Која доаѓаше, внимавајте, не дојде, него доаѓаше, постојано доаѓаше, постојано, упорна беше. И тропаше, чукаше на вратата од судијата. При него и му се молеше, заштите ме од мојот противник, че оној кој што го одзел имотот. Тој не кеше некое време. Чи значи, тој не сакаше некое време. Ето тоа време на бавење, време кога е, време на исчекување, кога знаете, Божија народ ке немал никаде подршка. После си рече во себе си, иако не се бојам од Бога, ниту се грижам за луѓето, ќе го дадам правото на оваа вдовица, зашто ми додела. Едноставно досадна е, за да ја откачам. Конечно, ќе ја задоволам незиното право за да на крај да не дојде вели да ме нападне. И Господ рече, видите сега пуката се тоа. Кога ова вдовица го добила тоа, што го добила од еден неправеден судија, тогаш чујте што зборувам неправедниот судија, вели Господ. Што кажал неправедниот судија? Е, да повториме. Значи, не икал некој време, меѓутоа после си рекол, иако не се бојам од Бога, ниту се грижам за луѓето, ќе го дадам правото, за да не ми досадам. Можеме ли да му досадиме на нашиот Господ? Но не знам какво време да е. Веле, чујте што кажува неправедниот судија, та Бог ли нема да ги заштити своите избраници кои викаат кон него денје и ноке, имајки трпение со нив, овој превод веле или ревидиран макар и да забави, вели седмиот стик стих. Макар и да забави. Но, нема ли тој да ги заштити своите избраници? Сега гледате, можеме за тој парабола. Која е вдовицата? Која представа вдовицата в сушност Тоа се избраните, Божите избраници, тоа е црквата Божја. Во тоа последно време, кога ќе нема никаква подршка земска, во ни тешки времења, кога на вистина, ако човек нема трпение, Ако човек не е упорен, ако човек не се надева, нема цврста вера, не се надева на Господа, може лесно да падне, да се обескрви и да падне. Но еве ја пуката од ова вдовица, кога таа не се откажала, знаејќи дека овој судија е неправен, тојаш <laughs> ние кои што го имаме Господа, кој што едва и чека да, да се стави во акција да ни помогне. Зарем ние треба да се откажуваме, зарем ние да, да губиме трпение, да се обескрбруваме. Не, Ве велам, че ќе одбрани скоро, значи иеко ќе забави, но скоро ќе ги одбрани, кога ќе дојде човечкиот син, сега се постава прашањето, ќе најде ли вера на земјата или со други зборови, ќе најде ли ваква вера на земјата, како ова вдовица. Значи, сето ова е во контекст на последното, последните времења, последните неволи. Ја имаме ли ние оваа вера на оваа вдојца? Да ви кажем, јас по природа сум човек кој што не знам, не сакам да идам сега по, по не, било какви институции, по обштини, по не знам што, и да се молам, да се молякам тамо, да чукам на врата и, знаете, еве, ова ми треба, или не знам, работа барем, или било што, пример. Да ви кажем за период предходно. Не сум едноставно затоа што Што знам, некако сум бил исполнет од тие неправди во светот, преку целиот мој живот, со семејството мој и така натаму, и не сум сакал да ги смислам, а камо ли да да се молам. Меѓутоа, <laughs> виде една карактеристика на вдовица која што си го бара правото и е истрајна, трпелива и како една поука за нас во ово последно време, кога наистина Божиот народ ќе поминува тешки моменти, А го има Господа на своја страна, кој што е милостив, кој што едва и чека да помогне, и тука, вели, скоро ќе го избави. Значи, оваа парабола е токму кажана во тој контекст на последното време. Еве да прочитаме сега во Матеј 24 глава, 22 стих, повторно во контекст на последното време, знаеме зашто зборува Матеј 24 глава. Нели претходно вели молете се вашето бегство да не биде во зима во сабота, значи бегство кога се спомнува, тоа е становно за прогонство. И ако не би се скратиле тие дни 22 стих. Значи ќе се забави, можеби еден период ќе има на молк, на на чекање, ќе мора да имаме трпение наистина, но сепак претходно прочитавме скоро Господ ќе ги избави своите и вели ако не би се скратиле тие дни, не би се спасило ни едно тело но заради избраните, еве го истиот израз у параболата, ќе бидат скратени тие дни. Господ ќе ги скрати тие дни на големи маки, тоа ќе биде веројатно кратко време. Но, колку и да е кратко, кога станува збор за големи неволи, навистина човек треба целосно да биде подпрен на Господа, да е, да е има, значи да го има тоа трпение, за да може да издржи а може да издржи само, значи, ако е цврсто поврзан со Господа има целосна доверба во Него. Еве да се посетиме на Јаков, знаете, не списте Нелен Вајт често пати сме сретнале дека тој период се вели се, се нарекува а, период на Јаковови маки. Зошто? Па токму од Јаков е неговото искуство на кај потокот Јавок што случува со Јаков, знаете дека треба да се сретне со Исав. Испреплашен е слуша дека тој биде со 400 борци, а овој без никаква подршка, со жени, со деца, со стока, то што заработил, нели? И треба да се сретнат и таа ноќ, што се случува во Битие 32 глава, ќе се бори, со кого се бори Јаков? Еве, да се подсетиме, овие се силни зборови, наистина, што треба да не восхитат и да не охрабрат за во тешки времења, кога токму треба да имаме една, еден ваков однос, како што имал и Јаков. Додека се бори со Господа, цела ног не можел да биде совладан Еве ја упорноста, еве ја цврстината, еве го трпението. И што вели 26 стих? Или како што се вели овде, и некој се бореше со него до зазорување, откако види дека не може да го соблада 25 стих, му измести бедро му измести бедрото при зглобо така што на Јакова му се измести колку доека се бореа. Потоа рече, оно што се борил со него, Господ. Пуште ме зашто се зазори. Цела ног, борба, безпоштедна. Но што одговара Јаков? Не те пуштам доека не ме благословиш. Е, ова е вера. Ова е трпење, ова е трпење, цела ног, борба. Значи, има еден период на бавење, но на крајот Јаков ке победи и наистина го добил благословот и добил ново име Израел, што значи победник. Затоа и тој период често пат се нарекува а, време на Јаковови неволи, кога Божиот народ ќе биде без никаква подршка. Кога ќе чека на Господа, која ќе биде под силни притисоци на непријателот, на противникот како параболата, па дури и под притисок на својата совест. Дали има уште нешто? Дали ние сме достојни за спасение? Дали може би нема уште нешто, уште некој греф кај нас кој што би можел да засмета и да бидеме отфрлени на крајот. Откровение Данило 12.1, он е познат стих. Во она време, Даниел, значи Во она време ќе стане Михаил големиот кнез кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на странење какво што немаше од како се луѓето па до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите кои што ќе се најдат запишени во книгата. Време на неволи како што никогаш не било. Случајот со Јов, е, имаме повеќе примери во Стариот Завет, ќе спомнеме на крајот еден многу убав, уште еден, значи во Новиот Завет. Јов губи се. Целиот имот. Сите своји деца останува со жената, меѓутоа нема подршка никаква ни од жената, туку може би <laughs> посекал и неа да ја нема. Затоа што наистина гјавол се послужи преку неа за да тој похули на Бога, значи едноставно го презре Господа, меѓутоа Јов тоа не го направил. И знаете, има, Господ не му одговори веднаш, цели 30 хусор, колку 40 глави е книгата на Јов. Прашање преку прашање. Му доаѓаат пријателите и тие, наместо да го охрабрат, знаете што се случува. За да на крајот Господ го благослови двојно, за да ги добие одговорите. И знаете, во една прилика што кажува таму? И да умрам, пак ќе верувам во Него. Каква вера? Слично како трите млади момчиња, кога е уште една ситуација во која се наоѓаат во неволја, која се фрлени во а, печката, она вжарена печка и односно предходно пред уште да кога Навуходоносор се обидува од нив да ги на, натера да клекнат, да се поклонат пред неговиот кип, што велат? И да умреме, ние нема да се откажеме од Господ. Тоа е цврстина, тоа е вера, тоа е истрност, тоа е тоа трпение на светите, кое што наистина е потребно и без кое што не можеме да издржиме. Се уште живееме во, една, во едно време на значи, благослов, кога наведом како ништо не се случува, иако сите сили се веќе насочени кон како што е и брат Зоран кажуваше, за она последно време, за оние последни настани. И сега да отвориме во Матеј 15 глава. Матеј 15 глава. Го имаме случајот тука со она Сирофеничанка или Хананејка овде, вели во Матеј. 15 глава, кај мене под насловот гласи на вера. Еве да се подсетиме на овој случај од 21 стих. Мати 15 глава. И откако излезе оттаму, Исус се повлече во краевите на Тир и Сидон, и ете жена Хананејка излезе од оние краишта и извика кон него велејки. Смилувај ми се, Господи, сине Давидов. Мојата керка е лошо обседната од демон. И еве сега оној период на бавење, да кажем. Но, што ја одговори Исус? не е одговорен избор. Таа го моли, а тој не е одговорен избор. Исус не е таков, меѓутоа сакал тука една добра лекција да им даде на своите ученици. Значи, ништо не, не прави случајно. И приближувајќи му се, неговите ученици го молеа, велеки дури неговите ученици, ова досадило, повторно како вдовицата. ја, зашто вика по нас. Но тој одговори рече, јас не сум испратен освен при загубените овци на домот Израелев. Че јас сум испратен кај... за израелците да ги спасам, а не овие останатите. с каков одговор. Но, дали таа се откажала? Таа дојде пак. Значи, доаѓаше, исто како вдовицата. И му се поклонуваше, велејки, Господи, помогни ми. И 26 стих, <laughs> уште едно одбивање кој начин. А тој, одговарајќи рече, не е добро да им се земе лебот на децата и да им се фрла на кучињата. Како фрешни, да? <laughs> Знаеме ние кои, за кого израелците сметале дека се кучиња? Но таа и покрај таквиот одговор вели, видите ја верата, значи на една хана не. Верата која што е потребна Божиот народ да има во последно време. Тоа трпение, таа истреност. Да, Господи, но дури и кучиња да јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивите господари. Тогаш Исус и одговори рече, о, жено, голема е твојата вера, нека ти биде по твојата желба, и низината керка беше исцелена од оној час. И ова Исус намерно го направил за да им даде една добра лекција на неговите ученици. И добра лекција на нас денес. Тоа е она карактеристика која што треба да, да ја има остатокот, црквата на последокот. Ние, сушност, за да истраеме во времето на последните неволи. Тоа е трпението на светите, тоа е трпението на светиите, запишено во Откровение 14.12. На крајот на криштата да знаете дека кога Господ се бави кога имате период, ви се молите, а немате никаков одговор и посебно сте од тешки маки, проблеми. Таквото време е на благослов на молителот, на оној кој што бара. Да твориме во Јаков прва глава. Оние многу добро познати стихови. <clears throat> зошто Господ дозволува такво време? Еве зошто ќе дозволи такво време и тогаш, на самиот последок? Значи, Јаково послание, прва глава, втори, од втори стих. Сметате, за, за, сметате ја за чиста радост, браќа мои, кои ќе паднете во разни искушенија. А обично не е својствено човек да се радува кога ќе се најде во искушение. Тешко е. Растргнате меѓу телото, духот, она што му го кажува Библијата, она што телото сака. Е, сега прост пример взимам за некој од искушение. Зошто е тоа така? Вели, зошто треба да ја сметаме тоа за чиста радост? Знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение. Кога нашата вера се става на испит, тоа е за да Господ го произведе, да ни, да ни го даде тој дар на, на, на трпение. Никако поинако. Ако имаме еден лагоден живот, ако, како што еднаш во една прилика една сестра ми каже, по јас, па, ја, ја немам никакви искушенија во животот. Јас не секам дали одговорив директно, или пак во себе така си реков, па ти треба да се запрашаш дали си на Божја страна воопшто, <laughs> ако немаш искушение и никакви во животот. Токму тие искушенија се потребни, значи тој испитува и нашата вера за да создаде трпение, а трпението што прави? Вели нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни без никаков недостаток, а тоа е Господ оно што го сака од нас. Да бидеме прочистени да отпадне сето оно што е непотребно од нашиот карактер за да на крајот бидеме спасени, за да бидеме негови. Еве што вели Елен Вајд во книгата Христови параболи. Господ дозволува да најдат неволи, за да можеме да се исчистиме од световност, од себичност, од грубите нехристијански црти на карактерот. Тој дозволува нашата душа да ја преплава длабоки води на неволи, за да можеме да го запознаеме Него и Исуса Христа, кого го пратил, за длабоко во своето срце да почувствуваме копнеш, да бидеме, не, да бидеме изчистени од секоја нечистотија и од проверката да излеземе почисти, посвети, посреќни. Често влегуваме во печката на неволи, зашто душите ни се извалкани со себичност, но ако стрпливо ја издржиме проверката на која не изложил Бог, од неја ќе излеземе со карактер сличен на Божиот карактер. Тоа е оно што Господ го сака. Затоа во оној клучен стих од Троангелската порака, Откровение 14.12, <clears throat> значи, затоа токму тој стих така почнува. Понатаму ќе зборуваме во друга прилика за оние други две карактеристики, значи тоа е црква на последокот. Тоа се светите кои што ги држат Божите заповеди и ја имаат верата Христова, како што обстоеш и во 13 глава Откровение, што во оној 10 стих, но стихот започнува со една карактеристика која што еве денеска во овие 30 на минути успеавме да разгледаме трпение на светите. Трпение, едно активно трпение, трпение кое што, како што видовме, се спомнува и е одлика на црквата на последокот Токму во контекстот на оние последни настани, кога, наистина, Божиот народ ќе минува нисе тешки неволи, без таа врска со Господа, без таа цврстина и издржливост, нема да може понатаму. Нека му е слава на Господа, тука е тој да ни помогне, тука е тој да не избави, ако може би ќе се забави, што, нели, еве, видовме и од параболата, и од повеќе примери, сепак Господ повеќе од сеја сака својата црква, повеќе од сеја ги сака своите, затоа и дошол, односно го пратил својот син за да обезбеди спасение, за да засекуваш својот народ, значи ја го врати назад, ја воспостави таа врска повторно со отецот. Токму и во тој контекст е нешто што сакав да искоментирам во буката, меѓутоа еве сега ми доаѓа. Значи знаете она Јакова скала, Јаков во една друга прилика кога заспал на каменот и ја видел онаа скала, така наречена Јакова скала, а, која што се простирала од небото, па долу, долниот крај, допирал до земјата. Знаете како коментира Елен Вајт овде? Таа скала е никој друг, туку Исус. Со едниот крај допира до небото, тоа е таа божествена негова природа, со другиот крај до земјата, ама до земјата. И вели, ако за само едно скалило било пократка, таа, значи, скала, тоа не би било возможно спасението на поднатиот човечки род. Значи, тој морал да биде и Бог, и човек во секој смисла, како и секој од нас. Инаку не би било можно спасението. Бил и Бог, бил и човек, нешто што е наистина тешко да се разбере, меѓутоа ќе учиме ние доправа во сета вечност да даде Господ да бидеме спасени, да се најдеме таму и да ни даде и трпение, кое што наистина е повеќе од потребно. Нека му е слава на Господ още еднаш. Амин.